ndabaramukije mwese ndabaye ikaze muri ano makuru tugomba duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza aragabisha abakozi b'ishirahamwe Regidezo hamwe n'abantu bubaka badakurikije amategeko ko leta itazokwigera yemera kwikorera umutwaro w'abirengagiza gukora ibyo basabwa n'amategeko ngo kubona vya biduga bikuri bidandazwa mu kivuko cya Bujumbura vyaragabanutse ngo ntibisigura ko hari abagwiza tunga boba barahagaritse akazi umuyobozi w'ikigo kijejwe gutoza amakori Leonard Sento intore akamenyesha ko ngo vyoba bitumwa nuko borohereje abadandaza basigaye barihira amakori y'ibidandazwa vyabo aho baba binjiriye batarinze guca ku kivuko cya Bujumbura n'abanyeshure bavuye mu mwaka w'icenda bari mu mwaka wa mbere w'inyuma ya shure shingiro ngo ntibamenye neza ugereranije n'abavuye mu mwaka w'icumi nko kuri lycée communale ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi ku banyeshuri mirongo na babiri bamenye ku nca hagati y'ibice mirongo 50 kwijana batanu gusa nibo bavuye mu mwaka w'icenda mu gihe abavuye mu mwaka w'icumi bagera ku mirongo umunani n'indwi izi nizo ngingo nkuru nkuru rero zigize ano makuru inyuma y'aka karuhuko tuca tuja kwidonido Michel Claver nzindukiye niwe agomba afashe mu bihinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikire atankomanzi nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza aragabisha abakozi bo mwishira hamwe Regideso hamwe n'abantu bubaka badakurikije amategeko ko leta itazokwigera yemera kwikorera umutwaro wabirengagiza gukora ivyo basabwa n'amategeko ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu vyegwa vya ngozi mu gihe yariko aratanguza umugambi w'igihugu ujejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abe abenegihugu kurikira umukuru w'igihugu cacu Petero nkuru nziza twashaka kandi gukebura abakora mu ishirahamwe ejidezo n'abantu badakurikiza amategeko mu kubaka twese tutegere ko leta itazokwama iremekwa umutwaro w'amakosa aterwa n'abantu birengagiza gukora ibyo bategerezwa gukora canke bakora ibiteye ku n'ibyo basabwa umuntu wese azirikane ko amategeko ashingwa ku bwiwe ngo amukingire gutyo yitwararike kuyubaha nayo amubahiriza kuri uyu wa gatandatu kandi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarakoreye ibikorwa rusangi mu rukeco muri komine Busiga hamwe no ku kibuga c'umupira bita ku Gasaka kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi inyuma yaho akaba yaciye abonana n'imvukira z'iyo ntara hari Ngozi Radio Skorere Ndera yari yarungitse yo mugenzi wacu Juvenal Barenga mu amazemwo iminsi ingozi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ibikorwa vyo kuri uyu wa gatandatu yabihereye muri zone ya Rukecho aho ni muri komine ya Busiga ari kumwe n'abashingamateka n'abashikiranganji bavuka muri iyo ntara aho yifadikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo kubaka isoko ya kijambere yaho mu rukecu avuye aho umukuru w'igihugu akaba yaciye ajya kubandanya ibikorwa rusange kuri stade agasaka mu nyuma akaba yaciye ajya mu vyegwa vya ngozi aho yagiye kugirisha inama imvukira z'ingozi mubyeyi kwa byangozi juvenali barenga ku bwa radiyo nderagakura kuri uyu wa gatandatu nyine umukuru w'igihugu petero nkurunziza yaragirishije inama imvukira zo mu ntara ya ngozi turimwo w'ibihumbi bibiri na cumi n'ine nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu rero nyuma y'ijambo rya buramatari gushize ibyaranguwe yaciye abakeza kandi arabemerera yuko azobandanya bafata mu mugongo nk'imvukira eh, kandi ko na leta izobandanya bafata mu mugongo ko ifata mu mugongo zindi ntara nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yabikuje kandi ko intara ya ngozi ari intara idasanzwe mwagize umugisha mukagira intara ivamwo umukuru w'igihugu ivamwo abashikiranganji n'abandi bakozi bakuru bakuru nk'aba mufise ngaha iwanyu icyo muteza gufata ko ari ikintu kidasanzwe mukagifata nk'umugisha nk'umuhezagiro hanyuma namwe mugaheza mugakora kugira ngo eh, mubere umuco mubere ikimazi izindi ntara yabahaye impanuro nyinshi zitandukanye arabasaba gukunda igihugu bahereye gukunda intara yabo ati mu gukunda igihugu umuntu atangura gukunda aho yataye uruzogi akunda ikomine yiwe intara yiwe n'igihugu ciwe arababwira rero kugira ngo dushikaho dushitse no munsi muri iyi ntara iterambere riragaragara riraboneka uko hari abantu bitanze bagakora ariko rero iterambere ni uguhoza ko nuko mubandanya mwitanga mukora umwe wese agakora avuga ati ngomba gusiga iragigiza ngomba yuko abantu bazovuka mu myaka iri imbere eh, bazovuga bata aha hantu havutse umuntu ahantu abantu bahavutse bari n'ico batumariye bagiriye ikimazi igihugu eh, ku gihugu kandi ku cyiyumviro cy'indero y'urwaruka aravuga ati kwara abana mu ishuri ni kimwe ati mu ishuri barakura ubumenyi biciye mu nyigisho atariko indero runtu itangwa muhira asaba abavyeyi kwitanga batiziganya kugira ngo bagarukire banagure indero y'urwaruka yasabye kandi yuko abene gihugu bose mu Burundi uhereye ku bo mu ntara ya Ngozi bogerageza bakavyara aho bashoboye kurera gusozera impanuro zitari nke yatanze janye n'iterambere kubungabunga umutekano gutsimbatiza amahoro n'umutekano ariryo shingiro ry'iterambere ryose n'inshobora mukuru w'igihugu yatanze impanuro asanzwe atanga kenshi aho abasaba gukingira ibidukikije aho abasaba gutanga amakori n'amatagisi akabasaba aho inama mpanuzwa jambo ya komine mwumba yaciye imugabira ishashi y'inka bise ya muco ngo mu ntumbero yo kumushimira kuko adahengeshanya gufasha komine mwumba mu bijanye n'iterambere ngo kubona vya biduga bikura ibidandazwa mu kivuko ca Bujumbura vyaragabanutse ntibisigura ko hari abagwiza boba barahagaritse akazi kabo izo ni siguro zitangwa n'urongo ikigo Obere Leonard Sentore mu gihe vyibonekeza ko izo modoka zagabanutse muri iyi misi ku kivuko ca Bujumbura beshi rero bakibaza ko vyoba bituruka kwiduzwa ry'amakori ku bidandazwa bimwe bimwe Leonard Sentore akavuga ko ahubwo vyoba bitumwa nuko borohereje abadandaza kurihira amakori y'ibidandazwa vyabo aho baba binjiriye batarinze guca ku kivuko ca Bujumbura ivyerekeye amakamyo yagabanutse imodoka zitwara ibidandazwa zagabanutse ku kivuko ca Bujumbura twashaka kumenyesha neza yuko twebwe ibyo twibaza eh, ni uko twafashe ingingo y'uko mu korohereza abagwizatunga cyane cyane abakora ibidandazo hanze y'uko badekarara ibidandazo byabo ku biro bonyine bifuza kugira ngo tureke yuko nk'umuntu adandaza ibidandazo by'iwe mu ngozi birinda kuza bujumbura ngo ajye kudekarara ibijumbura umuntu wese adekarare aho abona amuhangukiye ariko kiretse ibidandazo bimwe bimwe tubona neza yuko biteza kuza i kubera ko biba bikeneye dufate nko gupimwa ku munzani cyane bikeneye guca mu kindi cyuma kibiraba kikabifotora twita sikaneri ibyo bidandaza rero biraheze bikaza eh, ayo bujumbura tukabipima cyane bikajya igitega turafite umunzani tukabipima neza tukaza tukabarura neza turabye ibiro bipima twebwe rero tubibaza yuko ari iyo ngo abantu benshi babona yuko ku cya bujumbura ayo mamodokari akwegana ashobora kuba yaragabanutse radiyo sikorere nderagakura ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'inyigisho akamenyesha ko guhera kuri uyu wa mbere bazotangura kwigisha mu gatondo n'inyuma y'umutaga bimwe bita double vacation kugira batorere umuti icyo kibazo muri umwaka mushasha iri shuri ryatanguye ivyigwa nyezina tariki 9 z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n’indwi abanyeshuri ibitigiri vyabo abahahora umwaka weze yari yandikishije abanyeshuri amajana 57 muri bashasha nabo twakiriye mu bisata indwi kuko nibyo biri ngaha twakiriye abanyeshuri amajana 5 na 3 bose hamwe rero ubu ni igihumbi na cumi abigisha nabo dufise abigisha bake cyane babaho dufise abigisha bangajwe na leta cumi na bane bwa mbere bari cumi n'umunani harabayemwo ingorane y'abigisha bane umwe yasabye icyo bita mizani disponibilite kuja mu karuhuko kamara mu kirekire atari karakora uwundi yagize icyo bita desertion guhagarika ku kazi utabisiguye abandi babiri bagize ubusuma bw'ibikoresho nabo nyene biba ngombwa ko bahagarikwa ubu rero muri abo cumi n'umunani twari dufise leta ariyo yaduhaye dusigaranye cumi na bane twaciye rero tugerageza bagerageza kurondera aho bita bakutsa kivi bahembwa n'ishuri mirongo ibiri na batatu eh, ingorane yindi dufise ni ijanye n'ishuri dufise ibirasi mirongo ibiri na bibiri nk'uko mu nteguro y'abubatsi y'ishuri babitegekanya no mu ntebe baduhaye hari intebe mu ishuri mwimwe mirongo ibiri na zine twaje tugira icyo twita dubure vakansiyo ni ukuvuga ko bamwe baza mu gitondo abandi ku mugoroba bikazatangura gushyirwa mu ngiro guhera kuri uwa mbere ubu rero abaforomateri twebwe dukeneye kugira dushobore kugira inyigisho bakeya bashoboka n'abakozi bodufasha bamwe bita bangadereye cyangwa abasekereteri n'abakontabule byoba byiza turonsa abakozi mirongo umunani na bane bakeya bashoboka aho rero urumva ko akiri ikibazo kirekire umuyobozi w'icyo kigo amenyesha kandi ko kuva iryo shuri ritangura ritararonswa uburyo bwo gukoresha rihawe na leta bimwe bita frais de ariko ko baca bikora ku buryo binjiza biciye mu bikorwa barangura akizera ko ubushikiranganje bakukira buzobafasha gutorera umuti ibyo bibazo n'ubunyene kurikira bizimana Sirire n'umuyobozi w'ikigo cy’imyuga cyo mu kigobe nyuma kubijanye n'ubuzima bw'ishuri nabwo ishuri nta n'ifaranga na rumwe cyo bita frais de fonctionnement mugabo irafise ibikorwa byo bita production production ishuri ryinjiza amafaranga ni nayo duce twikorako mu guhemba abakutsa kivi twaragerageje gusaba imfashanyo hirya no hino muri AFPT muri APF no muri CTB nk'ubu duheruka kuronka ibiciye miliyoni mirongo umunani e, bizotangwa na AFPT ni ibijyanye no kubaka garage tutangura kubaka kuri uwa mbere turafise n'ingorane muri mechanique automobile turafise ibyo bita amabandese no kuvuga n'ibintu bimeze nk'imodoka bigira ko muga bitagenda turakeneye rero imodoka igenda nkare ko itaraboneka mu rwo kiri kibazo tuzava dufata ingingo uburyo ntibwaboneka kuzava tuyigura umushikiranganji abijejwe twavuganye kandi amaraporo turayatanga twerekana izi ngorane mugabo murabona ikibazo nyamukuru nko kikica abigisha ni ikibazo rusange murazi yuko eh, muri leta hafashe ingingo guta kutusubira kwinjiza abakozi bashasha muri ivyo rero bicumva n'abigisha shabakorwa ko niyo ngingo hanyuma ku bijanye n'ibi nabyo navyo batubwira yuko bariko barabirondera mugabo murumva yuko zatubwira ingorane mu gihe bidaciboneka n'ingo nk'iyi modoka nk'umushikiranganji dukukira ministre de la aradukurikirana akabona ingorane dufise cyo gituma twizeye yuko umwanya wose ibibazo bizotorwa kuri ishuri mu y'igice cya mbere cy'uno mwaka w'ishure ku banyeshuri mirongo icyenda na babiri bamenye mu mwaka wa mbere w'inyuma ya shure shingiro kuri lycée communale ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi batanu gusa nibo bavuye mu mwaka w'icenda mu gihe mirongo umunani n'indwi bavuye mu mwaka w'icumi ibyo akaba ari bishyikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure ntunzwe nayo Like imvo zatumye abo banyeshure bavuye mu mwaka w'icenda batamenya neza ngo uko abo banyeshuri baronkejwe ubumenyi buke n'ivyigwa bize ngo vyoba bitari ku rugero rwabo ntunzwe nayo rike akamenyesha ko bafadikanije n'abigisha bagiye kuraba ukuntu boduza ubumenyi bw'abo banyeshure kw'ishure rya ese gisuru ngerageje kuraba muri rusange bwa mbere dufise ibisata bibiri c'indimi n'icubuhinga hanyuma mpereye ku cyindimi hanyuma mu gisata cy'ubuhinga aricyo twita siyanse abanyeshuri mirongo umunani mirongo ibiri n'icyenda barose inusu abavuye muri icyenda bashoboye kuronka inusu ni batatu gusa muri icyenda nabo nyine barafite ibyo basunze abana bo muri icumi duhereye kwahiri hanyuma iki kigo cya entrepreneuria nacyo nyene baragifisemwo ubumenyi cyane rwose ugereranije n'aba baje bava muri icumi hanyuma ikindi bikora biraba kandi no ku rurimi rw'icyongereza basa n'abasunja bavuye mu icumi twisunze amakuru ava mu barimu baravuga yuko nivo eh, ubumenyi baronse muri icumi no mu icenda baravuga yuko abo mu icenda baronse ubumenyi buke ugereranije n'abo mu icumi Baragiye inama n'abigisha turavugana yuko turaba tukarondera ayandi masaha kugira ngo aho tubonye hahobahoba kugira ngo abana dushobore kubashyira ku rugero rumwe icyo twosaba ni uko hari ibyigwa bimwe bimwe ushobora kubona umengo birarengeye abana cyane cyane nk'ikigo bita siyanse tekinoloji aho usanga nk'ibyo wo mu myaka y'icumi na rimwe ugasanga biri mu mwaka w'icyenda nayo ku ishuri ry'imyuga ry'ibubanza umuyobozi waryo Gaspard Ndikumana avuga ko kumenya ku rugero rwo hasi byoba byatumwe nuko abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icenda bigishijwe n'abigisha bafise impapuro z'umutsindo zo ku rwego rwo hasi ugereranije n'iz'abigisha bigishije abanyeshuri bavuye mu mwaka w'icumi Gaspard Ndikumana gasaba leta ko yobaha abigisha babinonosoye tugerageje kuraba uko imyimbo yagenze na cyane cyane mu myaka ya mbere twarabonye ko abana baje baje bava mu myaka y'icumi bamenye cane kurusha abana baje bava mu myaka y'icenda imwe bita ishuri nshingiro tugerageje rero kwiyumvira uko vyoba vyaragenze twaribajije ko kumbure sinzi ko ari ukubera aba bana bavuye ku bateguye amaporogaramu bogerageza kuza bararaba nk'abo bana bo mu w'icenda n'abo mu w'icumi kugira ngo mu by'ukuri ko turaraba porogaramu zo mu w'icenda urabona ko hariho ibyo usanga byinshi bihuye n'ibyo byari mu w'icumi mugabo hariho n'ibindi usanga umenga eh, aba banyeshuri bo mu w'icenda canke ko ari kubera ku mashuri usanga amwamwe bataronka abigisha babibigisha bibereye kuko usanga biriko biratangwa n'abarya abantu bitangwa na badesede ugasanga ntibariko barabitanga neza rero bariko baragira aya maforomasiyo yaba bigisha bigisha muri aya mafondamantare bogerageza babakongereza umwanya wo kugira foromasiyo bakabaha amahugurwa akwiye aha rero niho duciye turangiriza ano makuru twateguye kubashikiriza reka nshimire rero mwese mwariko muradukurikirana nshimire cyane na enjeniyeri Pierre Claver nzindukiye yafashije mu buhinga bw'ibyuma harorizi ndayisaba nariko ndayabashikiriza nkaba ndabipfurije umunsi mwiza murakoze